بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ikiwa ni tarehe الأولى mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكي فصل يتان صلة الأرحام kuunganisha kizazi قال الشيخ حفظه الله تعالى إن الإسلام دين الوفاء والصفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حقيقة dini ya Uislamu ni dini ambayo yawahimiza wanaoifuata dini hii katika kutekeleza kile ambacho ni wajibu juu yao kukitekeleza akapewa kila mmoja haki yake anayostahili na anayefanya wema kalipo kwa wema na ni dini ambayo ndani yake imesafishika kutokamana na kila aina ya illa dini inayohimiza mahaba na undugu baina ya watu baina ya waislamu dini inayoamrisha kufanya wema kuunganisha kizazi الله سبحانه وتعالى سما واحسنوا فنيني وما تنديني مزوري ان الله يحب المحسنين حقيقة الله سبحانه وتعالى هو بيندا وفنيا وما وتنداو ميما وإن من الإحسان الذي حث عليه الإسلام ورغبت فيه الشريعة صلة الأرحام katika wema ambao Uislamu umehimiza kuufanya na sheria ikatupendezea sana kutekeleza wema huo ni wema wa kuunganisha kizazi وهو معدود في مكارم الأخلاق ونبيلها na kuunganisha kizazi yahesabika ni katika tabia njema tabia tukufu ya muislamu anayotakikana ajipambe nayo wa tayyibil adabi wa jamiliha katika adabu nzuri zinaopendeza zinazopendeza wallahu azza wa jalla a'azzama min sha'ni ar-rahimi wa a'la min qadriha na Allah subhanahu wa ta'ala ameadhimisha sana jambo la kuunganisha kizazi kuna baadhi ya ikhwa pengine labda ili jambo au hili neno kuunganisha kizazi sijui kama sote tulifahamu maana yake mtuweza hmm, kusema lakini tutazungumza Kiswahili mi sina shaka kuwa sasa hivi naweza kuuliza mtu nini maana ya kuunganisha kizazi akaona kitovu unganisho ama sijui kitu gani cha mkono unganishwa asijue hata maana ya lineno nini lakini hapa mbele insha taala ataeleza Sheikh nini maana ya silatul rahim na rahim ni kitu gani insha taala tutakuja kuona hapa mbele sasa hivi na wengine nachukulia kizazi vipi yani unganishwa insha Allah taala nitaeleza biidhnillah قال فقرن الوصية فيها بتقواه سبحانه الله سبحانه وتعالى ameunganisha kule kutuhusia juu ya jambo la kuunganisha kizazi pamoja na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mwanzo wa suratu nisa Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuha nnasu ittaquu rabbakum enyi watu mcheni Mola wenu aliyekuumbeni Mola wenu mlezi anayewamiliki Ar-Rabb الذي خلقكم من نفس واحدة أليكمبيني كتوكانا نفس موجة بيني آدم عليه الصلاة والسلام وخلق منها زوجها na akamuumba mkewe kutoka nafsi ile ile hawa ametokamana na adam alaihi salatu wassalam ameumbwa kutokamana na ubavu wa Adam alayhi salam وبث منهما رجالا كثيرا ونساء na akaeneza kutokana na wawili hao wanaume na wanawake wengi wote mnaoona katika ulimwengu watokamana na hawa wawili Adam na Hawa كلكم من آدم وآدم من تراب kwa mataifa mbalimbali watu tofauti tofauti asili yao ni huyu mtu mmoja Adam na ndio maana akaitwa binadamu lakini Adam si binadamu Adam ni mtu mtu wa kwanza aliyeumbwa bin Adam yani watoto wa Adam ni wale waliokuja baada yake watoto wa Adam واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام namcheni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwaye mnaombana as'aluka billah na kuomba kwa ajili ya Allah mtu akakupa kwa ajili ya Allah basi mcheni wal arham na jamaa zenu yani ogopeni kukata jamaa zenu ndio kukata kizazi huko kuunganisha kizazi maana yake ni kuwaunganisha jamaa zako kwa kuwasalimia kwa kuwatembelea ndio maana ya kuunganisha kizazi kwa kuwafanyia wema inna allaha kana alaykum raqiba hakika allah ni mwenye kuwachungeni awaona kila mnachokifanya ay wattaqul arhama an taqta'uha na mucheni kizazi chenu msije mkakikata walakin birruha wasiluha wa ahsinu ilaiha kifanyieni wema kiunganisheni kifanyieni uzuri ndugu watembeleane wasalimiane mtoto awatembelee wazazi wake awasalimie ikiwa yuko kando nao wahakadha watu wa familia jamaa wamoja waunganishane kwa kutembeleana kwa kufanyiana wema kwa kusalimiana ndio maana ya kuunganisha kizazi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم حقيقة الله سبحانه وتعالى فيوم بيوم بفياكه بيوت حتى إذا فرغ منهم أي من خلقهم مبكى لبماليزك فيوم بفياكه بيوت بيوت ومن جملتهم الرحم katika vile viumbe alivyoviumba akaumba kizazi qamat arrahim kizazi kikasimama mbele ya Allah faqalat kikasema hadha maqamul aidhi min alqati'ah أي إن قيامي هذا هو قيام العائض من القطيعة المستعيذ بك يا الله من القطيعة kisimamo changu hiki ya rabbi nimesimama hapa kwa ajili ya kujilinda na wewe kutokamana na kukatwa wasije wakanikata hawa ay qumtu musta'idatan bika nimesimama hapa kwa ajili ya kutaka ulinzi wako talibatan an tu'idhani min alqati'a nachokiomba ni unihifadhi mimi na uniepushe mimi kutokamana na kukatwa لأن الله عز وجل أمر بها أن توصل يعني وسبب الله أممريش كزازي كيونغنشو فتعوذت بالله تبارك وتعالى من أن تقطع كزازي كجليندنا الله مانا نكوكاتو قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كسيما نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك نعم جيه رذي نمونغنيش يولي تكيكونغنيش نكم كاتا يولي نيكو كاتا قالت بلى كزازي كايتكيا ديو يعني رضيت بذلك nimeridhia hilo qala fadhaki laki Allah subhanahu wa ta'ala kakiambia kizazi fadhaka laki au fadhaki laki ay innahu azza wa jalla a'taha dhalika Allah akakipa kizazi jambo hilo faman wasalaha wasalahu Allah waman qata'aha qata'ahu Allah yule atakayekiunganisha kizazi na Allah atamuunganishia mambo yake na kumuunganisha mtu huyo na atakayekikata Allah subhanahu wa ta'ala pia atamkata mambo yake ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشمتون سلام كسيما اقرأوا إن شئتم سمين مكتاك آيهزي مبيلي ذا سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بسي yanayotarajiwa kwenu mkitawala ndiyo mlete ufisadi katika nchi mfisidi katika nchi watukatiu arhamakum na muwatupe jamaa zenu maana muwakate jamaa zenu ulaika alladhina laanahum la'anahumullah hao ndio Allah aliyowalaani فأصمهم وأعمى absarahum akawatia uziwi na akawapofua macho yao hawaisikie haki wala hawaioni haki والحديث متفق عليه قال والرحم هم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم رحم معناك نيني كزازي ni kila ambaye ule ukaribu wa wakusanya baina yenu katika upande wa baba yako na upande wa mama yako ule ujamaa bimaana jamaa zake upande wa babako na jamaa zake mama upande wa mamako hao waitwa nini rahim فكل من تجمعك بهم قرابة من هاتين الجهتين فهم من ذوي الأرحام وجماعة zote ambao wakusanyika na wao kifamilia katika pande hizi mbili upande wa baba yako na upande wa mama yako hawa ni katika dhawil arham ni kizazi chako وهم يتفاوتون في قربهم للمرء بحسب قربهم من أمه وأبيه na watafautiana ule ukaraba wao na wewe ule ukaraba wao watafautiana kulingana na ukaraba wao na mama yako au baba yako kwa kila akiwa karibu zaidi na mama yako au na baba yako akuhusu zaidi wewe kwa mfano ammi yako ndugu yake baba yako ni mtu wa karibu sana na wewe mjomba wako upande wa mama yako ni mtu wa karibu sana na wewe lakini ibn ammi wa baba yako kidogo sasa shaanza kufanya nini kusongea mbali kidogo na upande wa pili ibn ammi wa mjomba wako mama yako au mtoto wa mjomba yake mama sasa hapo anza kuwa mbali lakini bado nani ni jamaa zako isipokuwa ule ukaraba watafautiana وتكون صلتهم بالسلام والتواصل والزيارة والإحسان إليهم نكونغنيشا kizazi hiki hupatikana kwa kuwasalimia maana uende ukawasalimie mtawasul leo njia zimekuwa sahali za kuwasiliana na wao hata kama wako katika nchi ya mbali na ziara na kuwafanyia wema wanahwi dhalika min wujuhi albirri wasila na mfano wake katika njia mbalimbali mbali za kuwafanyia wema na kuwaunganisha kuna njia nyingi na leo Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia sahali kuna njia za mawasiliano ambao waweza kuchukua simu yako tu ukapiga ukaulizia hali zenu muendeleaje huko na wasalimia tu wasalimie jamaa huko Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi asema kwa hata hii ni miongoni mwa njia za kuunganisha kizazi lakini ule uvivu tulionao baadhi yetu hata simu pia bali mtu akiona simu ya jamaa yake iangalia mara mbili mbili yataka kuniomba nini jamaa do hajawahi kunipigia huyo. siku zote hizo simuoni sasa ndio anipigia leo kuna nini ha bismillah ndio na naam bismillah ya ima amekupigia kuna mtu mgonjwa ya ima mtu ankufa kwa sababu hawajuliani lakini iko siku mmoja mgonjwa ama kumetokea jambo ovu au baya katika nyumba mtu amefanya jambo baya au amekufa ndio watu watawasiliana siku hiyo bwana basi wako ankufa ami yako alilazwa hospitali basi ndio watu watawasiliana lakini eti simu amempigia mwenzake vipi hali yako uendeleaje ilikuwa nakusalimia tu ni ngumu sana wengi katika watu leo wamekata kizazi sallallahu alaihi wasallam sasa wacha kizazi cha mbali kidogo kuna watu hata wale jamaa zao wa karibu haswa pia wamewakata mtu anaweza kuwa amemkata babake amemkata mamake na yeye yubu wa afya mwezi mzima aweza kupita hajapiga simu wala kujulia wala hata kama yuko nchi mbalimbali yeye yuko nchi nyingine na yule yuko nchi nyingine piga simu basi njia sahali zamani ilikuwa andika barua hujui itafika hujui haifiki leo alhamdulillah wasikia sauti yake ndio wale wazee wa zamani siku moja nakumbuka tumesafiri na mzee mmoja umra tukifika kule ananiambia basi hii namba ya mke wangu hebu mpigie kampigia mke wake kampa simu azungumza naye ah tumefika salama huku na nini alipomaliza akikata ile simu ah hivi nikuulize huu ni mke wangu nazungumza naye wallahi niulize hivi naambia kwa nini ajabu niko Saudia yuko Kenya tutazungumza hakuna hakuna tawaya unganisha hivi hivi hivi kwenye hewa aamini mtu mzima manake ya mambo <laughs> yana mageni nyimwe za kushtuka wallahi alazim mzee watoka mashambani huko kuna mtoto wake mmoja amemchukua umra kuonyesha namna gani mambo yalivyokuwa magumu wakati ule yeye afikiria wakati wao wakiwa vijana mpaka uwasiliane na mtu nini ni kazi kubwa sana ukisoma katika historia hata huku kwetu namna barua zilivyokuwa zikitumwa utashangaa kulikuwa na vijana kazi yao kwenda nini kama posta vile kwa masafa fulani hapa paka hapa kuna sehemu yuakimbia mtu si mmesoma nafikiri katika vitabu vitabu vya historia yuakimbia tafuta kijana yuajiweza na nguvu zake akimbia paka mahali fulani masafa fulani abwaga barua kisha yule wa pale yopokea yani akimbia masafa fulani yaweka barua kisha yule akimbia sasa hujui mfika huko akiliwa na, na, na, na, na simba huko njiani ashaliwa yalla itafika haifiki Allahu a'lam subhanallah Allah akafanya usahali mkubwa sana leo teknoloji imefikia hali mtu aweza kuzungumza na mwenzake amuona hivi huyo hapa yeye yuko nchi hiyo yule yuko nchi ile ampigia amuona ah muona hivi kunani tena naona kama una jipu hapo kumbe wamuona kumbe eh, kidogo hapa naanguka wamuona kabisa Allah ametufanyia njia sahadi sana wewe ni katika njia za kuunganisha kizazi usiwache قوله إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم ليزا قامت الرحم ليزا نهاية ما يليز الكونا سوما قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك وهذا فيه شاهد لقاعدة الشريعة الجزاء من جنس العمل كنا بحثي baadhi walioandika buhuth wameandika adilla za hii qaida aljazau min jinsi lamal kutoa dalili nyingi sana katika Qur'an na Sunna malipo ni kulingana na matendo yako kwa ukiunganisha na wewe unganishwa ukikata na wewe wakatwa fi lihsani walisaa katika wema na katika uovu qala Allah ta'ala fi ihsan hal jazau al ihsani illa al وقال في الإساءة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كوجيلي ووفوا وكاليبوا ووف نوالي يفني ويما وكاليبوا كوني كنا جزايا إحساني سبكوني إحساني فالواصل يصيله الله والقاطع يقطعه الله جزاء وفاقا كل إنغان عمل يكو جزاء إنو لنغان ياكو ukiunganisha utaunganishwa ukikata na utakatwa ومن وصله الله سبحانه فقد فاز بخير الدنيا والآخرة na yule ambaye Allah atamuunganisha basi atafaulu kwa khairi ya dunia na akhirah ومن قطعه الله فقد خسر خسرانا مبينا وحرم من الخير na yule ambaye Allah atamkata basi huyo amekula hasara iliyo wazi kabisa na amekosa khiri فقالت الرحم بلى أي رضيت بذلك فقال الله تبارك وتعالى فذاك لك أو فذاك لك أي إنه عز وجل أعطاها ذلك فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه نان شيء ليس بنيوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما katika hii aya كتازو makatazo ya kufanya ufisadi katika ardhi kila aina ya ufisadi tumekatazwa kufanya ufisadi katika ardhi وعن قطع الارحام خصوصا na tumekatazwa hapa katika hizi aya kukata kizazi ikahusishwa haswa kitendo cha kukata kizazi بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام الله سبحانه وتعالى ametuamrisha sisi kuleta utengenefu katika hii ardhi na kuunganisha kizazi وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال نوني kuwafanyia wema jamaa zako kwa matamshi mazuri kwa vitendo vizuri na kujitolea mali yako kwa ajili ya jamaa zako wa kusaidiwa mwanzo kabisa wa kutangulizwa ni jamaa zako kabla mtu yeyote mwingine kuna baadhi ya watu utaona mali zao wazitoa ili watu wawasifu fulani bwana mkarimu sana lakini ana jamaa zake wa karibu ambao hawaangalii wala habari nao hana lakini akafatwa na mtu wa mbali akafanya lile jambo kwa sababu wale watamsifu watamzungumza vizuri kwa hivyo wanachokitafuta ya nini mmijisifa kama wanavyoita wenyewe ataka akiingia mahali zamani wa ukiwa watu watu ukiingia mahali usikia kansela kansela kansela ameingia bwana kansela basi afurahi maskani yote watu wamewacha shughuli zao wampokea yeye kumbe aliwa na siku akiishiwa tu hakuna mtu ana habari naye hata habari watu waona amjaona nyinyi zamani ilikuwa jamaa wakienda kufanya kazi Saudia wakirudi hapa mashallah wang'ara utamwona amevaa buti za kisawasawa mpya kabisa na nguo alizozivaa ng'ara kabisa ana marafiki wengi kisha zile siku zikienda kukaribia yeye kuondoka washakushiwa ile wasikia viatu auza si nguo auza si nauza basi jamaa mmoja hapa ananunua kiatu nakipata bwana kia ni kiramba kiatu lugha hizo kisikia na kiramba kiatu chake anauza ankuishiwa kisha wale jamaa waliokuwa karibu naye wale wakitafuna marungi kama mbuzi pamoja na yeye wote wamemkimbia kwa nini hakuna tena kitu sasa hawa si marafiki hawa wewe umepata watu wa kwanza waangalie jamaa zako una mke una watoto kuna baba yako kuna mama yako kuna ndugu zako hao ndio kutangulizwa mwanzo kabla ya mtu yote yote mwingine na ndiko katika kuunganisha kizazi qala وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة يعني zimekuja hadithi sahihi حسن hasan kuhusu jambo hili la kuunganisha kizazi kutoka kwa mtume sallam katika njia nyingi za mapokezi hadithi nyingi zimekuja kama utakavyoziona insha Allah taala katika hii fasl hizi ni baadhi قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم وعرشي imejiangika katika nini rahim imejiangika katika arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala imejishikisha katika arshi ya Allah huko yasema man wasalani wasalahu mwenye kuniunganisha mimi na Allah atamuunganisha waman qata'ani qata'ahu Allah na mwenye kunikata na Allah atamkata وهذا يحتمل أن يكون خبرا كنا احتمال كوين خبر يعني بمعنى رحم يلي زي خباري au an yakuna duaan au yawezekana kuwa ni dua bimaana kizazi kimeomba hii dua fa imma anna arrahima tukhbiru bihadha imma kizazi chatupa habari ya haya au annaha tad'u Allah azza wa jalla bi au chamuomba Allah kwa dua hii wa ala kullin فهو يدل على عظم شأن الرحم وصلتها vovote itakavyokuwa maana yake ni dalili ya kuonyesha ukubwa wa jambo la kuunganisha kizazi na ukubwa wa jambo la kizazi wa annaha tahta al-arshi tad'u bihadha ad-du'a au tukhbiru bihadha al-khabar na kuwa kizazi kiko chini ya arshi ya Allah chatueleza sisi habari hizi ambazo mtume sallam amezinukuu ama chaomba hii dua kwa Allah amuunganishe yule atakayekiunganisha au Allah amkate yule atakayekikata وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتته رواه أبو داود قال الشيخ حفظه الله هذا حديث قدسي إن حديث قدسي بمعنى أبوكي يمتم سلام كتوكوناني والله عز وجل ومعنى بتته أي قطعته تمكاتا إلى نيككاتا كزاز فالبت هو القطع وهو هنا مقابل للقطع ومن قطعها بتته ومن يككاتا نمن تمكاتا فمن قطع رحمه قطعه الله كما أن الوصل مقابل للوصل kama vile kule kuunganisha kuunganishiwa mja mambo yake na Allah kumuunganisha yule mja kumekabiliana na yeye kuunganisha kizazi waljazau min jinsi al-amal kwa hiyo jaza yako utalipo kulingana na nini na amali yako وقوله أنا الرحمن يعني أن هذا من أسمائه عز وجل التي لا يسمى بها غيره الرحمن ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote anayeitwa kwa jina hili isipokuwa yeye peke yake mwingi wa rehema وقوله وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي أي اشتق سبحانه اسمها من اسمه الرحمن أنا جينا لأ الرحم لم تكمان جينا لأ الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحم وهذا فيه دليل على مكانة الرحم العلية عند الله تبارك وتعالى هين دليل يكون cheo kikubwa cha jambo la kizazi mbele ya Allah azza فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الرحمن نيولي ألينا رحمة إلي كنجوفو والرحم هي القرابة جمازاك وكريب ديو الرحم kwa maana ya silatu rahim ni kuwaunganisha jamaa zako wa karibu waunganisha kwa matamshi mazuri kuwasalimia kuzungumza nao vizuri kadhalika kwa vitendo nenda ukawatembelee uwafanyie wema kadhalika kwa kujitolea mali yako kwa ajili ya kuunganisha kizazi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia katika dunia basi ndiyo njia ya kuunganisha kizazi chako bado kuna orodha ya hadith alizozitaja Sheikh hafidhahullahu ta'ala ambazo biidhnillah ta'ala polepole tusoma mpaka tumalizie katika fasli hii tutosheke na hapo inshallah subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum